bivugwa na Premier Mbarubuke yaserukira ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi muraza kumwumva muri ano makuru y'abanywanyi bibanki BCB iri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega basaba ko iyo nyubako yosanurwa navyo nyene muraza kuvyumva muri ano makuru ido nido ni mukanya Innocent Yonimana ari mu buhinga bw'ivyuma Vestine mutoneje ngenda bashikirize nongiye kubaha ikaze nivyo byofasha mu kugwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi Premier Mbarubuke yaserukira ishyirahamwe gishinze kugwanya urudandazo rw'abantu ONLCT mu mfunyapfunyo abivuze inyuma yaho hafatiwe abantu bagera kuri cumi na batandatu bari bajanywe mu gihugu cya Tanzania tumukurikire gushyiraho ibintu byose bikenewe kugira ngo abarundi bashobore gukorera amasaha menshi ku munsi mbere bishoboka bakore amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane nk'uko biba no mu bindi bihugu gutanga akazi gatuma bamwe bashobora gukora ku murango abandi bigakora mu ijoro gutyo bishoboke yuko urwaruka rushomereye rushobora gukora rukaronka akazi ku bwinshi byofasha no kugira ngo urwaruka ruko ruriyungunganya mu migambi yo kwiteza imbere rwo nyene rwitoreye rushobore gufashwa nuko kuntu ibikenewe byose byaba bihari kugira ngo bashobore gukora amasaha menshi bashobore kwiteza imbere muri iki gihugu cyacu Burundi kuko ibyo gukora ni byinshi cyane bareke kuzerinze no kuguma bahanze amaso kuja hanze y'igihugu tukabivuga tuvugira n'amashuri fondamental na poste fondamental yuko leta y'u Burundi yoshiraho mwe twita amakantine scolaire no kuvuga gufungurirwa bari kwishuri bari kwiga abanyeshuri kuko vyofasha cyane mu gihe tubona ko inzara izuri inzara mu miryango itari mike mu Burundi bigatuma rero abana batiga neza mbere n'abagiye kwishuri bagahavura mbere baheba amakantine scolaire yofasha kugira ngo abana bafunguriye ishuri bafashe guma kwishuri gutyo bige neza atangura nime bafise canke badakebaguzwa kubera boba batewe n'inzara canke bashonje bigatuma rero baguma kwishuri bakiga neza twosaba inzego zibijejwe ko zomera amagabo cane cane mu minsi mikuru canke ijya minsi irangiza indwi twitare weekend ureje uruferiye kuko iyo minsi tubona yuko abadandaza abantu ariho cane cane bakunda kwitunganya kugira ngo babajane baje kubadandaza atacamira kubera baba bazi yuko abantu benshi basamaje cane n'imisi mikuru canke n'imanza zo mu miryango bigatuma usanga kuwa gatanu canke kuwa gatandatu uruja n'uruza rw'abantu rimwe na rimwe rugoye gukontorora canke ugasanga usanga biratumye baca bikika mu kiza kubera babona ko amabarabara atari uruja n'uruza rwinshi ruba ruriho kubera abantu benshi baba n'izo manza n'iyo misi mikuru ugasanga rero bagiye kubadandaza hanze atacamira kubera atakibatangira na kime kiba kihari ugasanga baciye bikika mu kiza Prime Mbarubukeye aserukira ishyirahamwe gishinzwe kurwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi ONLCT mu mfunyapfunyo abanywanyi b'ibanki BCB mu ntara ya Gitega basaba abatwara iyo banki kwagura inyubako abasanzwe bakoreramo muri iyo ntara babishikirije kuri uyu wa kane Gitega mu kiganiro cyabahuje n’icyegera cy'umuyobozi mukuru w'iyo banki kami Ogudedi akaba yavuze ko hari bigiye guhinduka mu ishyirahamwe ry'abigitega mu ishami ryabo igitega ku bijyanye no kuyagura no kongeramo ibitari birimo arthur wakababushye muri icyo kiganiro abanywanyi b'ibanki besebe mu ntara ya gitega bavuze ko inyubakwa z'iyo banki igitega zikeneye kwagugwa hakongerezwa n'abakozi kuko bafise abakiriya benshi kuko murabona yuko nk'uko musanzwe mwarabyumvise yuko imana utayiteka igisagara cyacu kikaba ari igisagara cyitwa ko ari umugwa mukuru wa politiki murumva yuko twateye intambwe ari naco gituma rero byasabwa yuko ibanke yo kwaguka ikaturetse no kwaguka ikongereza n'abakozi kugira ibikorwa birushirize kunyaruka icegera cy'umuyobozi mukuru w'ibanki besebe kami ogudedi akaba yavuze ko nabo nyene babizi kandi ko ku bijyanye no kwagura inyubakwa z'ishami ryabo ry'igitega ngo baratanguye uwo muyobozi amenyesha ko kubera gitega yagizwe umugwa mukuru wa politike ngo rero nabo bategerezwa gukurikira mu kugira ivyo bahinduye muri iryo shami ryabo aho bazoba banafise aho bakirira abategetsi icyo cyegera cy'umuyobozi mukuru akaba yaciye yerekana uwuje gutwara amashami yabo yo mu ntara zitandatu hamwe n'ugiye kurongora ishami ry'igitega Arthur Kavabushi igitega radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba epipode baranyikwa rongo iyo ntara akaba yabivuze kuri uyu wa kane aho yashikiriza musitanteri mushasha w'iyo komine agasaba umugiraneza yateje iyo migano kubandanya kugira n'ayandi makomine ubwo ruzi rukora ko ashikigwe apolinera muzagara iyo migano iriko iteragirwa yabibwiye ku matuta ari ku mitumba ibiri ya komine nyamurenza ariyo nyabikenke na matyazo kuri uwo mutumba wa mbere hateragiwe imibyaro ibihumbi indwi n'amajana abiri cumi n'itatu ahandi naho ibihumbi icenda n'amajana umunani na mirongo ibiri n'itandatu yose hamwe uko ari migano ibihumbi cumi n'indwi na mirongo itatu n'icenda izoteragirwa ku kirere kingana ibirometero tatu na bitandatu ku nkombe z'akanyaru uramatari epipode baranyikwa akamusaba ko n'amakomine yandi nka marangara mwumba busiga akora kuri ako kanyaru yoyibuka nayo akaronka amwe n'ivyo biti ivyo vyavuzwe kuri uyu wa kane aho hashikirizwa Sezariya Nizegiyimana musitanteri mushasha w'iyo komine ya Nyamurenzi Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro Apolinere Muzagara tugukengurukire imyaka yo gukukuruka igiye kuva ku myaka 60 ije ku 65 nkuko bitegekanywa n'integuro y'itegeko rigenga akazi mu Burundi ikindi bikaba byemejwe mu nama nshinga mateka kuri uyu wa kane ikindi cyemejwe ngo nuko amasezerano y'akazi hagati y'umukozi n'umukoresha bwirizwa kuba mu rurimi umukozi yumva nubwo abashinga mateka babishima hari n'amakenga mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane hariko higwa integuro y'itegeko risubiramwo igitabo c'akazi mu Burundi bimwe mu bibazo by'abashinga amateka vyerekeye byerekeye ingingo nshasha ijanye n'imyaka yo gukukuruka iva ku mirongo itandatu ikaja ku mirongo itandatu umushinga umushingamateka Pascal agaruka kugaruka kuri iyo myaka afatiye ku bashomeri bari mu Burundi nagira mbaze nyakuba umushikiranganje akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka mirongo itandatu ubu bakaba bakuruka ku myaka mirongo itandatu kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bokukuruka ku myaka mirongo itandatu byoha amahirwe yuko abandi abandi batagira akazi boronswa akazi ku mushinga mushingamateka Constantin ngo hari abadashobora gushikana iyo myaka mirongo itandatu n'itanu mbega none ko gushikana iyo myaka umuntu adahutanye mu buzima cyangwa atagize ibindi bibazo bidasanzwe kuko turazi neza yuko umuntu ariko arakora ahura n'ibibazo bidasanzwe mu buzima nagomba kubaza mbega ko ibi bya roterete ko atacyo mwavuze ku byo babijyanye na roterete antisipe umushyikiranganji w'akazi n'abakozi domine banyankimbona akavuga ko iyo myaka yashyizwe mu nteguro y'itegeko ngo kuko hari abo hagera gukukuruka bagasaba kubandanya murabye ingene abakozi bakorera leta bakora ubuzi ngaha mu gihugu cyacu benshi bashika mu myaka yo gukukuruka bakarira bakarira kuko babona ko ataho bagiye ataco baba bafise kizoshobora kubafasha nibaja muhira kuko ntibaba baratekanije akazoza nk'uko umwe yamaze kubivuga imishahara ah, abakozi baronka ngaha mu gihugu niyo juste kugira ngo umuntu abeho rero hageze kuja mu zabukuru usanga ari ngorane usanga basaba ari benshi kugira ngo basabe babandanye iyo nteguro y'itegeko isubiramwo itegeko rigenga akazi mu Burundi irategekanya kandi ko amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha yandikwa mu rurimi umukozi yumva Maheka nyangura kenuye mu Burundi urugera abana bageze ko mu bijanye no kujanwa mu mashuri gwifashe neza muri rusangi ngo naho tunenge tutabuze ariko kandi tugenda dutoregwa inyishu bivugwa na Scholastique Mengekeze akora mu bugenduzi bukuru bw'indero n'ubushakashatsi hari kuri wa gatano mu ruganda rwo kwemeza icigwa kubijyanye n'uburenganzira bwo kwiga kuri buri mwana rwatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho indero ubushakashatsi n'imico kama UNESCO Scholastique Mengekeze akavuga ko nubwo hari ibitigiri by'abana by'umurengera wa mashure amategeko asa n'ayatakijyanye n'ibihe abana batogwa mu mporero bakava mu ishure ariko wowe wese yegwa n'igisata cy'indero atangira nta gintererano yiwe mu guteza imbere icyo gisata tumutegabiri murazi yuko hariho porogaramu y'isi yose ijyanye n'iterambere rirama ririmwo ibice cumi n'indwi objekitifu cumi n'indwi mugabo muri ibyo cumi n'indwi urwego rw'indero ruraba igice kimwe kijyanye no gutanga indero y'akanovera tudakumiriye kandi ku myaka yose kuko umuntu wese aguma yiga uruganda rero rwatunganijwe kugira ngo barabe yuko uko isi yabitunganije ko n'ibihugu nabyo ariko biri ko birakora kugira ngo bibishyire mu mategeko cyane cyane ko turi turaba ko ibyo yiyemeje kugira ngo dutange indero y'akanovera atanumwe asigaye inyuma yuko ibyo bintu biri mu mategeko y'igihugu kuko byose niho bitangurira bitari mu mategeko bizogorana yuko bijya mu ngiro bibanza rero kujya mu mategeko bikandikwa hanyuma bimaze kwandikwa bikajya rero mu ngiro ari uko mugabo byavuye mu mategeko hatumiwemo abajejwe ikibazo c'indero bakozi bakuru bakuru b'umushikiranganje hanyuma ratumira n'abo basanzwe babikorana babafasha mu gisata c'indero mu buryo n'ababufasha kuko basanzwe ari byo bakora hariho ama ONG ishinze gukora ico gikorwa nibaza yuko tunenge tutobura abana bariga amashuri arubakwa bigisha barasohoka muri ibyo byose mvuze haguma haboneka mu tuntu tutabura tuzitizi nitwovuga ngo vyose nukuri birera hari igihe usanga n'ayo mategeko ariho harimo ibyategekanijwe bitorohereza kumva ko umwana by'ukuri yiga mu bwisanzure atariho rero naho duca dusaba yuko ayo mategeko ajaho mu yahari naho ni kuyaryohora kugira ngo ntihagire gusigara inyuma ko nababwiye ko atakwiye gusigara inyuma bivanye kuri iki cyangwa kiriya cyotuma kimukumira umucuraranzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo yarose agashimwe inyuma y'urupfu rwiwe kitiriwe Vaclav Havel akaba ari umwe mu bacuraranzi batatu baronkejeho gashimwe uyu mwaka gasanzwe gahabwa uko umwaka utashe umucuraranzi yitandukanya mu bikorwa byiwe n'intwaro z'umukazo nk'uko tubikura ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe Human Rights Foundation Kizito Mihigo yashimiwe kubera ibikorwa vyiwe byo gusubiza hamwe mu kubaka ikigo chitiriwe Fondation Kizito pour la paix hamwe n'indirimbo yiwe yise igisobanuro cy'urupfu ikaba inafise insiguro y'agashimwe kitiriwe uh, Vaclav Havel iryo shyirahamwe rero rikemeza ko Kizito Mihigo yari afise ishaka ryinshi mu gusohora iyo ndirimbo mu mwaka na cumi na kane bikaba byavuzwe na prime mbarubuke yaserukira ishyirahamwe rigwanye urudandazwa rw'abantu mu burundi mukaba mwamwumvise muri ano makuru n'abanywanyi b'ibanki bcb iri ku mugwa mukuru w'intara ya gitega basaba ko iyo nyubakwa yosa n’ubwo navyo nyene mwavyumvise muri ano makuru reka rero nshimire mwese mwako muradutega abiri nshimire Innocent imana mu buhinga bw’ibyuma. Vestine butuyona ko ndabashikiriza nkaba ndabike banuye ndabipfuriza umurango mwiza